pri avaz multa junulo in sin demandas au ne comprenas qui la HOMOI successes vivi sen COMPUTILOI ca sen intereto facte hodia au la homaro ne successus vivi sen tio quand evidente ESAS regionoi in qui ne COMPUTILOI ne intereto existas anto tridegiaro mimem qui plei multa homo verkis sen computilo, sed estas malfacile compreni exemple cil verkistoi succese scribi decoin da dica libroi sen computilo. La interreto gravas precipe pro tio che gi ebligas alla usantoi ricevi sen nombra in conoin, crom distrigi, amusigi. Rilate alla sociae retoi, ili havas, ki la tuta intereto, bonain cae malbonain flankon La malbonai estas unue, ke multae homoi usas ilin tro multe, sendante messagioin tute nenecesain. Bonan matenon al ciovi, bonan nocton, la vivo esas bela, cotopo, genante la alian, Cae, ligite al tio, due che multa homo cefe che fe manie dependas di tia retoi mal sparante multa da tempo plura in horo cio tage la bona e flanco de la socia reto estas che oni povas rapide disconigi kai exci grava in afero nun tempo existas exemple retai organizoi per kiu iu ein povas fari petizioni internaziaen, landaen, regionaen, personaen. Uno e la plei gravae esas change.org. Sed hodio mi volas paroli pri alia, pri avaz. avaz.org estas usona neregistara organizo qui es estas in New Yorko. Gi es fondita de la Brito Canadano Rickon Patel au peitol, en 2006, por arigi la mondain civitanoin, por sentivigi, conduci agoin, cae fronti la novain defioin cui minatsas nian estontetson, ciae la climat changigio cae la cresco de la conflictoi. Avaz.org estis concreita de Respublica, grupo de transnaziae civitismae campanioi cae de move on, usona gruppo por socia instigo per interetto. Gi assertas havi pli ol 32 du da membroi en 194 naudec lando en la mondo, januare 2004. Ili conigas sia agoen per interetto, per a de petizioi per ret posto au per sociale retoi cae blogoi. En 2008 Uno el ilia video estis electita la ple bona video fare de la usanto de YouTube in la politica categorio. La ideo qui ofte revenas en la campagnoi de Avaz estas ke la hom amaso quo agas povas premi al regantoi. Ciu povas agi por tio, cion oni povas opinie justa po tiel conservi la diversetzon de la opinioi, cae eviti la unuetzon de la opinioi de iui regae elitoi. Ciui estes la temoi de la campanio de Avaz. Plei ofte temas pri la defendo de la natura medio de bestoi, de homoi, rifugintoi, homoi persecutatai, homoi ciui soferas pro naturae catastrofoi, au pro militoi au terrorismo. Do avaz faras petitioen exemple por malpermesi la usadun de dangerai pesticidoi au por haltigi la chassadun de balenoi au de elefantoi. Ofte avaz petas nur che la interet usantoi subscribu la petition. Alia in foioen gi petas malgrandan quanton da mono, principe quiam temas pri helpi homoen qui trovigas in la supra menciitae situatioi. In la interetto mi leges tre critican texton pri avas. La autoro diras inter alie che la fondinto de la organizo per laboras multe da mono, miliono in da dollaroi per la donatsoi, che avas quelc foie donas erare in informoen, cae che gi faras falsan propagandon. Exemple, mensoga assertante che gi successis plibonigi iun situation. Poste mi vidis la titoloin de plurai aliai criticae articoloi. Mi nescias ciu ciui criticoi veras, cae mi ne intensas esplori la demandon. Facto estas, che la agado de Avaz iam estis laudata de plurai gravai homoi. Exemple, Avaz helpis porque la Europa Parlamento ne aprobis tractaton quio ebligus censuron en la interreto. La presidente de la Europa Parlamento diris poste, lau la de Avaz, mi estis impressita de la petitio de Avaz, subscribita de 2,8 milionoi da homoi. La Europa Parlamento consideris seriose la zorgoin de la civitanoi. Ecte quelque da tempo mi recevas la petizioin, cae quelc foie mi subscribas ilin. La lastan, cion mi recevis, temes pri monda problemo cion ciu clera homo conas, la tro granda consumo de plastajoi sur base de plurae gazetae articoloi, Avaz assertis che a. In la tuta mondo oni usas cio tag 1,4 miliardoin da plastae boteloi. b. Se oni faros nenion, in quindec estos in la maroi plida boteloi ol fishoi. c trovidjas in la maroi grandegai insuloi de boteloi cae aliae plastae rubajoi. Do, multae fishoi, balenoi, cae testudoi mortas cause de tioi rubajoi. E, naudec procentoi el ciui plastae rubajoi in la maroi venas el nur dec riveroi in Azio cae Africo. Fo, faculoi havas ideoin pri kiel shangi la situacion de tiui riveroi, porque al venu mal pli da rubanjoi ala maroi. En tiu ocaso avaz petis monon, tri EROIN au pli, por sendi faculoin al urboi kiui situas la riveroi por elabori planoin pri purigado lanci granda in campagno in por consigi la logiantaron pri la problemo de la polurado. Fare premon sur alia in landoin, porque ili faru donatsoin por ebligi la generalan planon relatan alla dec riveroi. Kil vi vidis, estas opinioi favorai alla vas, cae ancao malfavorai al gi. Do, tiui, kiu interesigas pri la fero controlu dum la proxima e monatoi au iaroi CHULA la agado de avaz atingos la desirata au disconigata en celoin.